Jinnu dan stas natikom merbez is-semmija ta' dan il-programm mill-arkivi. Napprezza ħafna l-kummenti tagħkom li qed issegwu dawn l-intervisti kull ġimgħa f'dan il-ħin. Mill-arkivi qed jitwassal lilkom fuq netfm u fuq is-sit netfm.com.mt. Il-mistieden tal-lum kien ġi fl-ewwel programm ta' din is-sensiela. Dan hu Vince Peresso li huwa riċerkatur li għandu għal qalbu l-istorja ta' Malta u dik ta' ħal-qormi fejn jgħix. Huwa riċerkatur tista' tgħid residenti fl-Arkivju Nazzjonali għax ikun ta' spiss iqalleb il-volumi u l-faxxikli. Fl-ewwel programm kien tkellem dwar diversi rapporti li hemm imniżla fl-okkorrenzi tal-pulizija. Illum se jitkellem fuq suġġett li dami jirriċerkah u għadu jirriċerkah sal-lum. Qed nirreferi għall-pandemija tal-pesta tal-1813. Dwarha wkoll ta' xi taħdidiet u kiteb diversi papers. Għeżież semmiegħa bi pjaċir hawn nilqa' lis-Sur Vince Peresso. Grazzi Vince li oġbok tilqa l-istedina. Jina u inti niltaqgħu eh, ta' sikwiet eh, fl-arkivju. Nieħu pjaċir narak eh, tir-riċerka dejjem xi ħaġa, xi ħaġa ġdida wkoll tpoġġi r-riċerka tiegħek tajjeb li nsemmu wkoll il-paġna tal-Facebook propju fuq dak li ssib ta' kuljum. Mela, grazzi tat-tin istedina, nħu pjaċir niġi għaw, nħu pjaċir nitkellem, anku nitkellem fuq ix-xogħol ta' riċerka, x'kifet inti il-paġna tiegħi, fatt jekk semmejta, historical research sharing activity, għamilt il-kelma sharing apposta. Ir-riċerka fettintina l-istorja ma dejjem kont inħobba, ir-riċerka fuq il-pandemija. Fuq il-pandemija kif bdiet eżatt din eh, ejja ngħidu hekk eh, l-interess tiegħek. Mhux suġġett biex ngħidu hekk pjaċevoli. Eżatt. Vera, ma nafx. L-aħħar għaddejna eh, Kenna pandemija tal-Covid. Għadna għaddejjin se ċertu punt. Ekku, ekku. Nizbalja jekk ngħid fir-raħal tiegħek tajjeb li ngħidu l-intim il-birgu. Imbormla, ħanamlu għacċa, razza minn birgu. Ma jim imbormla, turabejt ħazza bar u l-lum għatna għammar. ħar ormi. Ħar ormi. Imma innaħa ta' jenejdu jek ta' San Bastian għandkom statwa mek. Propju naħseb dik li ġallitek? Dik kienet l-spunt li ħajritni namel riċerka propjament fuq din l-istatwa. Nafu li kien votiva ħabba l-festa tal-1813, nafu l-1815 kienet edha f'posta u xtaqt insib l-iskulturi fabri meta għamluha sewwa minn qabbadhom biex jagħmilha forsi kont inkun fortunat li ma kontx li eh, il-prezz tagħha huma żewġ kulturi mill-Birgu ġil-ormu u Ċikku Fabri. Jiena ngħid li għamilha Ċikku Fabri mhux l-ormu, għax l-ormu kien kbir, anzjan u da. Ma jista' jkunu kienu flim, u kienu qraba ma kienu xaħwa bħal ma jgħidu. Illi għamlu huma ma rnexxilix insib dal-kuntratt ta' ftehim xi ħaġa fuq għadi, però sibt xi ħaġa li kienet interessanti illi f'Settembru tal-1815 kuntratt jgħid jak kuntratt ta' kera ta' dar. Sibtu sibtu l-arkivi notarili. Notarili, notarili. Illi dana il-notar jgħid did-dar li kien qed tiġi mikrija kienet viċino la nuova immagina di San Sebastiano. Mela, f'Settembru, 30 ta' Settembru tal-1815 kienet qiegħda f'postha. Kif fil-fatt jingħad kien jingħad. Ġifieri dik l-unika ħaġa referenza ċara li sib għalija f'dak li huma dokumenti uffiċjali. Naturalment hemm imbagħad il-lapida tal-indulġenza li għamel isqof mhm. Mattej sentej wara dik u tikkonfermanna da. Però, meta qed nipprova nfittex il-kuntratti ta' dan għan-nutar ta' ħal-qormi Grek kien dik il-ħabta ħal-qormi l-iktar jahda u mikallef dawk it-tnej kienu, bdejt ninnota kemm il-pesta kienet qiegħda tissemma. Għedt allura dil-pesta għal ħal-qormi biss ma kienitx, kienet mixruda ma' Malta kollha. U bdejt inqalleb il-kuntratti notarili ta' notara kollha li ħadmu f'dak il-perjodu, mhux il-belt biss, u mhux ħal-qormi biss, imma ma' Malta kollha. Ġifieri għamilt eh? riċerka estensiva mm. fl-arkivju notarili. Dik li bl-Inglis ngħidu la carpet research, għax naqbad volum u nibda minn fuq sal-aħħar. U ssib affarijiet oħrajn, eh? U ssib ħafna affarijiet relatati mal-pesta, mhux biex ħal ormi ġifieri, il-belt, il-birgu, l-kottonera kollha, iż-żejtun, ħalaxa, iż-żurrieq, ta' għawdex biss għadni ma rajċ il-kontratti. Vince, kemm dom tqalleb il-paġni ta' dawn il-volumi ta' dawn il-reġistri fl-arkivju notarili? Ili sejjem minn 2012. Sawa ġveret nitkellem iġri ili 11 sena inqalleb Riċent, qabel kont nagħmel, ma qabel ma kontx inxħed bruħu ġismi daqshekk fuq ir-riċerka, imma issa daw l-aħħar 11 sena, 12 sena, eh, dħalt sewwa. Vince, eh, Vince, qabel inkomplu, imma bħala pesta, bħala pandemija tal-pesta f'Malta kien hawn eh, kien hawn jidilli kien hawn. Kien hawn diversi. Kien hawn diversi madwar 10 żguri naħseb. Eh, l-iktar kbar Kienu ara l-iktar waħda kbira, meta ngħidu kbira xħallit vitmi ġifieri, kienet tal-1675, 76, fejn kien 11,300 skor li mietu fil-xima Malta kollha. Dik l-ikbar pandemija ta' pesta li qatt attakkat il-Malta. Mbagħad warajha tiġi propja din tal-1813. Vince, għalfejn għażilt eh, it-tieni waħda tal-1813? Ovvjament minħabba dik minħabba dik l-istatwa. Għażoħtħal ormi. Sewwa allura eh, l-oħrajn barra l-oħrajn naħseb iktar diffiċli fit-tex fuqhom barra dak tal-1675 diġa kien hemm xi ħadd ieħor eh, mikallef il-qassis dun twaqantom mikallef. Li jagħmel riċerka li pubblika. Li jagħmel riċerka estensiva fuqha. Fl-oħrajn ma naħsux li tant tagħmel, imma dik tal-1500 u disejn dik li jaħseb iktar diffiċli tagħmel riċerka għax dokumenti ftit li xejn. Imma din jiġifier u wara ma kienx l-aħħar darba li attakkat il-pesta eh bħal Malta. L-iktar l-aħħar darba li attakkat bil-qawwa. Warajha kien hemm każi oħrajn. Kellek jidilli 1945. L-aħħar imxija tal-pesta għalli xi. Ċifri, eżatt wara l-gwerra. Wara l-gwerra. Eżatt wara l-gwerra. Kawża. Mat-tmim tal-gwerra. Aktarx ta' dik l-epidemija kienet it-twaqqih ta' djar u ħarġu l-ferien. mill-moħbiet tagħhom. Ġifieri li nafu illum nafu li l-far kien it-transmitter, ġejdu bl-Ingliż, dak li ġor il-virus tal-pesta. U kombinazzjoni wkoll meta twaqfet il-parroċċa ta' San Bastjan fl-1900 36 kien hemm epidemija oħra żgħira tal-pesta u ġewwa ħal qormi. Propri, probabbli. Triq San Rafil. Ma li qalaw. Le, 36 le, dik ta' meta qalaw bil-bini mwaqqa tal-1900 ta' wara l-gwerra. Ta' wara l-gwerra. Qabel il-gwerra. Le, kienet, u spabri kienet daħlet bħalma daħlet kull. Ma forsi. Xi merkanzija. It-tħammil jew eh, xi ħaġa. Hmm. ma jafux aktarx mill-port. Ara, il-pesta dejjem ġiet importata sewwa mhm, mhm. u mill-port. Mill-port. Eh, il-port il-kbir kienu jiġu ħafna merkanzija, ħafna vapuri, ħafna xwini, anzi dak iż-żminijiet sewwa wkoll li kienu jiġu minn naħa tal-Vant, Turkija, l-Eġittu, Ċipru, l-Greċja, fejn l-epidemija tal-pesta kienet pjuttost ħaġa endemika dejjem kienet ikun hemm. U propju fl-1813. San Nikola, kif jidħol? San Nikolo, għalidu eżatta bl-aċċent. San Nikolo kien ix-xini li dab il-marda tal-pesta għaw Malta u dik is-sena fl-1813. Kien xini Malti li mar għal jannar minn Malta għalli xandra biex iġib konsenja ta' qamħ, karti, oton u affarijiet oħra. U U għat li ġej lura il-kaptan bitulu tnejn mill-Bahrin. Wieħed minn Bormla, Buzutil, u li kien Xislak, eh, Duvonic ħaġa dak il-kun jom kien. U meta daħal naturalment Malta irrapporta li kellu l-każi tal-pesta naturalment u bad beda l-protokoll tal-kwarantina. Jiġifieri daħluh il-Lazzaret. Li ħan nitkellmu dwaru. U beda il-kwarantina hemmhekk. U ftit wara dara kien 28 ta' Marzu tal-1813. Kemm damet il-pesta? Il-pesta mbagħad damet sa jannar biġġejna dikjerati kważi Malta kollha xal qormi baqa' mqarib iżjed tard. Sa jannar tal-1814, jiġifieri qed nitkellmu disa' xhur bażikament. li kienet Malta. U kemm U laqwa, laqwa, u laqwa żmien kienu ġunju, lulju, għawissu. Kemm mitu, kemm mitu? Il-vitmi kienu ma 4800 f'Malta kollha. Jidir li 5% tal-popolazzjoni. 5% tal-popolazzjoni li għal. Li huwa numru kbir, eh? Numru kbir, eh? Numru kbir. Vince, il-belt. Il-belt Valletta kien l-iktar post li ntlaqat. U Salvatore Borg, per eżempju, ta' Strada San Paolo. Kien l-iskarpan li kellu l-bottega u d-dar tiegħu fit-triq numru 227 triq San Paolo. Strada San Paolo biex ngħidu kif iżgħidilhom dak iż-żminijiet. Eh, illum dina id-dar ma tix teżisti kienet tinsab eżattament faċċata tad-daħla tal-Università. Minn floka. Xemm illum? Minflok ara fil-bidu tas-seklu 20 kienet imbniet kienet tiġi f'idejn il-Ġiżwiti waqqawha u għamlu għadar ta' irtiri u biblioteka, research center u hekk. Sa dan l-aħħar snin imbijet mill-Ġiżwiti u qiegħda butik hotel. Minu kienet jumni għalbu dik għatelek mu f-post, pero il-binja propja tal-pesta ma diċem. Sawa, dik kienet id-dar u l-bottega ta' dan l-iskarpal. Illi jenat, illi kien emmek illi bdiet il-pesta, illi u kif ġaħlet daħlet fid-dar tiegħu. Mela, ix-xtada tara, ix-xini kien qiegħed l-lazzaret. Dak eh, Antonio Maria Mescara. Dak kien il-kaptan. Antonio Mascara kien il-kaptan illi kienet juħossib San Nikolo minn Malta li xandru mill xandra għal Malta. Li mbagħad u spiċċa wkoll vittma fis-7 ta' April. Malti kien dan? Ija, mill-Isla. Mill-Isla. Eh, spiċċa vittma tal-pesta. Ukoll. Meta qed jagħmel kwarantina. Nitkellmu 15 wara li beda l-kwarantina mid-bitma tal-pesta. Fatti waħda mir raġuni jaqgħu min jgħidlek anki t-tiba ta' dawk iż-żminiet li l-pesta ma daħlitx il-belt ma daħlitx minħabba dan għaxxini ma kienet diġà da hemm u fjorixxiet f'kombinazzjoni dak iż-żmien. Barra din mhijiex teorija li hija pruvata, hija pjuttost eh, teorija suppożizzjoni. Mela, dana Salvatore jingħad illi b'xi mod akkwista xi merkanzija, xi drappijiet u ġlud minn fuq dana x-Xini li suppost kien qiegħed kwarantina mgħasses u da. U minn hemmhekk daħħal il-mikrobu fid-dar it-tifla tiegħu ta' xi tmien snin mardet bil-pesta. It-tabib li ġie eżamina għalkemm sepona li seta' kien hemm il-pesta x'kien jaf it-tabib Francesco Leo Leon eh, Gravania kien jaf li fil-port kien mar samxet kien hemm xini li seta' tant infettat batuh il-barra minn Malta eh, infettat eh, għamlu 1 plus 1 biex ngħidu hekk wara li din seta' però da ma kienx konvint. Mbagħad ikkonvinċa ruħu meta ftit wara li mietet it-tifla l-om li kienet ila fis-seba' tmixur ta' tqala eh, mardet ukoll u weret sinjali ċari li kella il-pesta. Għamlu sa' konsulta ma' tobba la' għazmi u dikjaraw li Malta hemm il-pesta u bdew imbagħad il-prekawzjonijiet kollha, il-protokoll kollu ta' kwarantina ma' Malta kollha. L-aktar toroq infettati. Il-belt. Fil-belt, per eżempju. Eh. Umbat kif ħareġ mill-belt l-irħula oħrajn. Eh. Il-belt, l-aktar li ġew infettati kienu toroq il-baxxi ħanidhom, baxxi fis-sens ġeografikament għal attitudini. Allok għandek il-madraċ, naħa ta' Due Balli taħt taħt eh, Santirmu. Għal-beneficju ta' semmija, il-mandraċ fejniet. Il-Mandrax qiegħed, ara għandek Trada San Patrizju naħa ta' Marsamxet. Qabel l-lum hemm madux jeżisti l-Mandrax għax kien twaqqaf fin-1950s, 48 dak l-ilma, eh, u saru flats. Hemm pjazza kif tidħol min-naħa tisfel tal-belt min-naħa eh, ta' Marsamxet, l-hemmhekk kien. Però dan kien ħofra bażikament, eh, dak kien ħofra. b'ħafna djaġo xulxin, eh, umdità ma jarax dawl, nuqqas ta' saħħa enormi. L-istess situazzjoni kienu dak Strada Fontana, Strada San Giuseppe, li huma taħt id-due balli. Id-due balli, taħt taħt Santirmu. Nowa, u mbagħad post ieħor li kienu kol eh, infettat bil-qawwi Kienet in-naħa tal-isptar ta' Sagraf Infermerija, id-Dar Mediterran tal-lum. L-isptar, Old Well Street, il-bjar, San Nikolo, dawk l-akkwati. Dawk kienu erjas baxxi f'dak li huma ġeografikament, naħa tisfel tal-rab tal-belt. U kol, pero kienu kol anki soċjalment. Mhm, mhm. Il-klassi tal-ħaddima fqira, il-fqar, numru ta' kerreja, kerreja minnum darba, kellha madwar 80 ruħ jgħixu fiha. 80 ruħ. Tista' taħseb allura Strada Fontana eh, tal-prostituzzjoni kienet. Mela, u kol, jiviri. Eh, u da għal billi eh, li fullar li kienem kienet jitra faċli li t-ixteret l-besta u għek wis probabli malli ġi dikjarat illi id-dar ta' Salvu Borċ kemm il-pesta xamlu l-autoritajiet Barra li ħarġu l-editti biex nibdew nisqodu attenti li għandna l-pest, qabdu lill-familja u ġarrew għal-lazzarett. Għax dak kien il-protokoll. Il-bniet toħodhom il-lazzarett fejn jkunu maqtwin għal-jom. Eh, Pero mux li la biss, anke li dawk il-nis li seta kellhom kuntat maħħa. U kol. U kol. Pero maħadmet, għal-bidu ħadmet l-affari. għax għall-ewwel ftit ġimgħat il-pesta kienet tidet under control, imma mbagħad in-nies bdew jaħdu l-konfidenza jgħidu ejju ejja elibnieh ma u bdiet tixteret. Il-kastella l-imdina Imbagħad eh, bil-kirkara ħar ormi ħażabuġ. Imbagħad ikkompla xterat. Mill-belt naturalment l-ewwel post li ntlaqat kienet il-Furjana, viċin ta' xulxin u kummerċ kuntatt kontinwu, ba kien hemm ftit każi l-kottonera, mbagħad bdew ħal qormi, ħal żebbuġ, ir-rabat, Birkirkara, fatti daw kienu l-iktar ħura li tlaqtu, ħal qormi, ħal żebbuġ, ir-rabat u Birkirkara. L-iktar minnhom però l-iktar li kien ħal qormi. Il-ħula kbar. Il-ħula, il-ħula kbar. Rajt fl-irħula żgħata truf ftit li xejn kien hemm każi, Kienu kienu każi waħdiet. Eh, naturalment, imxiet għax kien hemm kuntatt ta' ħafna negozju, nies deħlin uħriġin, il-belt, u nuqqas ta' iġjene, kollox. Vince, għawdex, kien infettat? Għawdex kien infettat, u għawdex kien kas eh, partikolari, sfortunat u dak, għalix Waqt li sa Malta, f'Malta, sal-1814, sa Jannar, sal-aħħar ta' Jannar tal-1814, Malta kienet ġiet dikjarata bħala li hija ħielsa mill-pesta, tneħħi lil Ħal Qormi li baqgħet il-pesta baqgħet karkar sa Awwissu, Lulju Awwissu ta' dik is-sena. Għalli ma raġuni imma. Għalli ma raġuni, ħabba nuqqas ta' disċiplina fost il-qrima. dik li bil-Ingliż ngħidulha self-discipline, nuqqas ta' osservazzjoni ta' regolamenti ta' ubidjenza. Maħar ormi biss allura ħażebbuġ. Eh, u kol, ma naħseb le, ħażebbuġ kienu nbat reġim anke bikirkare, eh, reġiment ta' soldati minn komandati minn Rivarola li mbassar l-ewwel kummissarju tal-Pulizija li kien għandu xibli. Ħal ormi kien hemm iżjed laxkezza tar-regolamenti. Ġiri 99% dik kienet. U kien ħal ormi illi mod indirettament infetta li lawdex, għax jingħad. Ħar ormi li lawdex, eh, din kifni. Għax jingħad li kien hemm wieħed Anġlu Anġlu Galja li jingħad li dana kien kellu xi onnella jew xi drappijiet illi ħbihom meta parti mill-ħal ormi ġi dikjarat bħala r-raba tiegħu liberu mill da, mar ħada una l-affarijiet li kien moħbija u ħadhom mar għawdex bihom. Issa il-pesta tiġri fi drab, tista' tiġri u tista' ma tiġrix, mhm, mhm, għax mhm. il-berawt kemm idum ħaj jekk ma jkollux dak li bil-Ingliż ngħidu l-host fuq il-da. U Anġlu kien mix-xara, għamħal ormi mara xara. Ta' l-onnella li t-tifla kienu l-ewwel vittmi infatti. Issa dawk il-knies iż-żmien kienu il-knisja l-qadima tax-xare, mhux il-parroċċa li hemm illum, dik inbniet iżjed tard. Right? Eh, u għax-xara dak kienet nitkellmu marzu tal-1814. Da meċ isu xi xarejn, il-pesta xarejn tlieta hemm. Mietu mal 100-110 persuna bil-pesta. Fawdex. Fawdex biss. Fawdex hemmhekk biss. Hemmhekk hawnhekk għaliex l-awtorit mal-ewwel dawru ċirkundaw l-xara, anzi l nista xara naħa tisfel qadima ta' xara, ħarġu mill-barra fejn ċimiterju l-lum, Lupin, eh, għajn Lupin, ħamdu għom emmek, bil-barrak, bil-tents, u ħallu għom emmek. Ara setu jikkontrollawhom, jikkontrollaw u bekk irnexxilhom ma tixterikx ma' Għawdex, kumplament Għawdex. Kemm damet f'Għawdex? Damet isu tliet xhur. Tliet xhur. Ħallet dak il-110 vittmi. Vince, l-awtoritajiet tas-saħħa, it-tobba, kif kienu, mela. kif kienu għat. Mela, l-awtorit. Jikkomunikaw mal-vitmi. Mela, l-awtorit tas-saħħa Għall-ewwel, kif edna kastaw Gravanja beda jittutiba daqsxejn. Ma mbagħad meta wans li ġi deċiż illi hemm il-pesta f'Malta ġewwa l-belt, mbagħad jieħdu prekawzjonijiet. Għalqu l-bibin tal-belt, għalqu l-bibin tal-Furjana, għalqu l-bibin tal-Kottonera biex il-komunikazzjoni tiġi kontrollata. Għax kellhom raġun li l-komunikazzjoni kienet li xxerret il-pesta Però sadattant kienet leħqet imxiet din il-pista u bdew mill-immedjatament ta' tista' tgħid minn Mejju ġifier minn 5 ta' Mejju lem bdew joħorġu komunikazzjonijiet kuljum. Gazzetti tal-gvern, per Gazzetta tal-gvern. Notice, notifikazzjoni bit-Taljan kienu jgħidula notifika li fija jkun hemm miktub. Min intlaqad bil-pesta? Blisem? Blisem, bl-indirizz. Rajt l-isem, kun jom indirizz. Illa tale, ma mela, l-indirizz. Mela faċli, Vince, għal-riċerka. Ija. Xtara gazzetti tal-gvern, kważi. Kelma faċli u t-inverted koma. Iva, u iva. Għax t-tot għallimon wahda wahda. Skur għandek il-ħin. All right. Eh, u għallura għanna l-ismi ta' meta dana ġi infettat u meta miet. Jek ma jkunx ismu mal-mewt, ġifiri dan ma. Ma miċ. Ma miċ. Eh, u dik tal-belt u l-kottonera u l-furjana, fl-irħula le, l-ħora kienem l-ismijiet u l-isem tar-raħal, ma nafux l-ismijiet tat-toro jew fej kienu joqogħdu. Imma hekk għandna l-listi uffiċjali għall-inqas ta' dawk in-nies illi intlaqtu laqtu il-pesta spiċċaw vitmi ta' dina il-marda rrida li kienet mjajseħula flagelle, kienet verament flagell kienet tal-biża Sew. Kummissarju Ċivili, Oaks. Oaks. Kif jidħol eh, fix-xenarju u il-pina tal-mewt? Mela, Oaks kien il-Kummissarju Ċivili kien għadu mhux gvernatur dak il-ħabta. Rappreżentant mela il-kap ta' awtorità ċivili jirrappreżenta naturalment l-re Renju Unit ta' Renju Unit. Kien fi żmienu li faqqet il-pesta, u dak iż-żminijiet kien qiegħed ilu jeqret lill-awtoritajiet Ingliżi jiena marid, jiena kbir, hemm bżonn illi mmur lura lej pajjiżi. Alright? Però kien raġel imbagħad li malli faqqet il-pesta u ħaseb li sa tkun xi ħaġa ta' ftit ġrali tal-ewwel ta' ġifieri, Fl-ewwel dispaċċ hekk qallu l-Secretary of State tal-Colonies. Qed nitkellmu dokumentazzjoni fl-Arkivju Nazzjonali. hawnhekk is-sejva. All right? Eh, dispaċċi li kienu jitbatu mill-gvern minn Malta għal gvern Ingliż. Li inti rajt ħafna minnhom da. Dawn rajt ħafna minnhom, lok hemm ħafna. Eh, u dan qed jgħidlu la kwistjoni ta' ġrali ta' ħan istenna li din is-sitwazzjoni Titlaq, nelmuha u mbagħad jien inkun nista' nitlaq u taħslu ħaddieħor. Eh, u bada jħol prekawzjonijiet, pero ma jfissirx li ħa prekawzjonijiet nofs kedda, eh, minn kelli kena, ġuri kien raġel bizzejiet u ħal prekawzjonijiet kollha kien hemm jeħtieġ. Il-pina kapitali imma. Waħda mill-raġuni. F'dan il-kuntest. Mill-affajt li għamel, waħda mill-prekawzjonijiet li għamel kienet propja din li introduċa il-pina kapitali għal min ma jobdix, ma jsegwix ir-regolamenti tal-kwarantina. U dik ħarġa fil-bidu ta' wissu. U l-ewwel għazzi l-unika waħda li ġiet kien Antonio Borg, li dana kien eh, inqabad qiegħed qassam il-ħobż b'xejn lin-nies għax kienet kienu dak iż-żmien kienu jinqasmu il-ħobż bir-raxinu ħabba eh, kollum kien kien magħluq. U t-tabib li kien għaddej minn hemmhekk għax kien viċin il-Kastellanija, eh, ħdej kantuniera ra strada merkanti, kantuniera strada Santa Lucia, targa. Ma mhux jingħata l-gaġġ, wara San Ġwan biex ngħidu hekk, hemmhekk kien qasmu. kienu jkunu eh, judges li mħalfin kienu Maltin, pero kienu jirrappreżentaw ukoll il-Dipartiment tas saħħa Ġifieri kienet orti apposta fuq hekk. L-unika darba li tat il-każ tal-mewt għal persuna li kiser ir-regolamenti. Fuċillaħ propjament dak il-post fejn sabuħ, eh? Hemmhekk stess. Jiġifieri qed nitkellmu fis-17 ta' fis-17 ta' Wissu. Sabuh fis-16, fis-17 għaddew ġuri u segwew is-sentenza. Eh, dana kien il-diviża tiegħu kien għax jiena dan kien joħseb iż-żwiemel tal-kavallerija tal-palazz. Għax jiena dak iż-żmien kont qiegħed Meta ħarġet in-notifika kont qiegħed eh, gżira Manuel biex namlu kwarantina l-żwiemel ta' ta' Oaks. Allura ġabba li ma jaf ma kienx jaf. Mm, ma l-injoranza ma tiġġustifikax il-ksur tal-liġi, eh, u ħela xorta. Vin, Sir Thomas Maitland wara Oaks. Wara Oaks, mbagħad ġi Thomas Maitland li kien l-ewwel fil-fatt l-ewwel gvernatur uffiċjali b'dik id-designation ta' gvernatur. Thomas Maitland kien karattru totalment differenti. Dak ġi fit-tlieta l-erba ta' Ottubru kien ibes. Militar, bl-Ingliż għajda bl-Ingliż, a truly military man. Jiviri, mux għax liħor ma kienx, imma mm. l-karatteru personalità kien, ta' għed kien iżjed, iżjed soft, iżda, ma dak ma Maitland, għara bizzejetu, illi Meta wasal Malta, għandek żewġ affarijiet. L-ewwel dispaċċ li għamel li kiteb lill-Secretary of State tal-Colonies kien qallu qallu din ir-riħa illi jaw fil-palazz ma nistax nissaportija għax kienu jifumigawh. Ħabba l-arja, kienu jitfaw tħaħen, istulfrat, kienu jagħmlu taħlita palma ta' isu kienu jbaħru qabel ta' kara, mhm, eh, mhm. baħi. Dak jisu trap roza. Roza, eh, kienu jifgaw għad-dar. Anka fil-dokumenti sibu. Ija, dak sibni għajġivi. U stess qed jilmenta fuq ma qalu li illi da. U mbagħad jingħatu wkoll illi dana Maitland Waħda mill-affarijiet li bdu li jagħmel sejjaħ it-tobba l-awtoritajiet tas-saħħa. Għallhom għaw kif se ngħidin isir, mhux kif tgħidu intom. U sbabli, għallhom jien naf iżjed minnkom. U mexa bisti militari. Issa ngħidu kif il-pesta meta wasalu kienet diġà qiegħda tmajna u tmajna l-qawwa tagħha u kienet tmajni bħafna. Imma u kompla ħa passi stretti biex ma tinxterġ biżżejjed hu li f'Diċembru l-ilħal qormi li kien għadu kif qed ngħidlu ħanuża kelma imqareb dawru b'ċint doppju u li sfilati u għaxra kordun ta' soldati mill-inqas 500 soldat għassa biex ħadd ma jidħol 500 ħadd ma joħroġ. Għamlu kwarantina sħiħ, eh? Vince, sptarijiet u izolamenti. Mela. Aħna semmejna il-Lazzaret, imma kienaw eh, per eżempju San Domingo, Rabat, il-konvent. Il-Lazzaret kien l-isptar prinċipali. Lewa, għal-bidu bdow jitfaw memmek il-nis li kienet tinsaw xil-Lazzaret kien imbena fi żmien il-Kavallieri u l-iskop tiegħu kien propju da biex meta ikun hemm xi mxija f'xi postijiet u jidħol xi xini minn dak il-post, ara lill-ekwipaġġ u lill-istess vapur bil-kargo tiegħu, bil-merkanzija, iżommuhom hemmhekk għal 40 ġurnata kwarantina. Sewwa? U hekk għamlu meta tħabbret, meta meta Malta ġiet infettata u kunu jafu li ġejjin diversi, ix-xwieni kienu jżommuhom hemmhekk. Il-morda Kienu jaqbduhom mid-dar tagħhom u joħduhom hemm. Però dana ma damx biex intela. Ġifieri u kellhom bżonn bar naturalment in-nies li seħduhom il-Lazzaret qata. Qata fim sarinhom jgħidu waslet tagħna is-sentenza maqtuha għal-mewt. U vera fil-fatt saru saru diversi mwiet. Alright, emme. Eh, u allura bdew jagħmlu mbagħad, għamlu żewġ affarijiet. Bdew jagħmlu ħanejdhom dawk l-isptarijiet ta' emerġenza per eżempju, jew osservazzjoni kun jgħidu, anke l-isptar tal-belt, l-istagra infermerija ġifiri, right? Villa Bigi u kol? Villa Bigi u kol, Villa Bigi kienet s-servi għannaħa tal-kottonera bħala sptar. Barra kien hemm il-barrakki. U kol. Jawa, Anki l-bel, il-birgu jgħidulhom il-fortini. Dak il-ground li hemm qabel ma tidħol il-birgu bej il-birgu l-kalkara, mhm. hekk għadu jsibuh tal-fortini. Alright? Daw kienu jkunu kmamar, ħafna minnhom tal-injam, ħazz, barrakki, posti oħra jgħidulhom, li hemmhekk kienu jitfgħu n-nies. Morda. Per eżempju, u emmek li ġena ma kienieċ ġifiri xi waħda ta' prima klassi, sewa ġifiri kapaċi meta qegħdin jitfaw nismorda mhm. moħra mhux daqshekk morda fl-istess post, qed jagħtu lokal. Però hemm ex voto li qiegħda l-Knisja ta' Santa Barbara eh, Strada Reali, eh, Repubblika, il-Belt. L-idea turi ċar kif kienu jsiru mela qed naraw il-foss ta' barra l-belt kif kien dak iż-żminijiet mhux kif inhu llum mhm. sewwa. Eh, jew qed nitkellmu fejn pjazza Tritoni llum dik l-erja temmek. Għandek ringiela ta' barrakki tal-injam bin-nies morda. Mbagħad għandek eh, ħajt tal-injam, fence bl-Ingliż, eh, u n-naħa l-oħra barrakki oħrajn, għaliex il-morda jitfgħu fuq in-naħa tal-lemin, ħan ngħidu hekk. U fuq ix-xellu jkunu jitfgħu l-oħrajn, il-familjari l-oħra ma kinux. Ok? Minn ġol-belt, putirjal, ħireċ funeral, bieċa kaxxa, assis, żew soldati, żew ċabbatini. Alright? Biex joħduh l-ba. Mek hemm wieħed moribond qiegħed imut, assis qed jagħmlu l-aħħar amministrazzjoni ta' sagramenti, l-aħħar liturġija qabel imut. Mhm. Ġuri għandek, ġuri għandek hemmhekk depiction għandek stampa ċara ta' batija li kienu qegħdin li kienu qegħdin ibatu. Ġuri eh, titlaq minn darek, minn tissejjer ġodar. Anke ħanidwa meta kien hawn fil-COVID milux u kien hawn xi nies qalulhom trid tmur ġo hotel. biex tagħmel kwarantina jew jew ukoll garrejna. Mhux ħasseb wara hemmhekk għal barra fix-xemx fix-xita. Eh, eh. Viz, semmejna l-isptarijiet, ċimiteri, it-tfin tagħhom. Issa, ċimiteri kien ukoll post ieħor importanti li kellu rwol importanti. Ħafna drabi dawn ma ntużawx ċimiterji li kienu diġa qed jintużaw. Imma kunu jaqbdu għalqa, jissekwestrawha, all right, u fija jagħmlu it-tfin. It-tfin kif kien ikun? Ħafru ħofra, jitfu il-katavri tal-mejtin, koċ ġir biex id-dekompożizzjoni tal-ġisem issir iżjed, iżjed malajr u jgħattu kollox. Għandikom eżempju, ħal-ormi. Ħal-ormi hemm ċimiterju jgħidulu tal-infetti. Triq Valletta l-lum hija kantuniera qabel kif il-bidu tagħha. Ismu miegħu tal-infettati. Tal-infettati. Eh. Anka. Dak kien diġà jeżisti da bħala ċimiterju, però iċ-ċimiterju ah, jgħid kien diġà jgħidulu tal-infetti għax kien sar minħabba l-pesta tal-1670 sa 76. Però il-gvern ta' dak is-sekwestra l-għalqa man ċertini farruġa ta' maġembu. U hemmhekk beda jindifnu il-vitmi tal-pest ta' tinsil dik il-ħabta id-dfin kien isir fil-knejjes. Waqaf naturalment mal-ewwel. U il-kappillan ta' għal-qormi Dun Pietru Farrugia talab permess il-isqof biex għall-inqas dal-post ċimiterju jikkonsagraħ ibirku jagħti barka. Huwa eh, u hekk għamel mar fuq iċ-ċint, tela' fuq iċ-ċint diviżorju biex ngħidu hekk li mhm. jaqsam iċ-ċimiterju propja mill-ġdid u għamel barka fl qed niżilha nota hu fil-reġistru tal-imwiet il-xismu. Mbagħad kellek taħt l-imdina hemm żewġ ċimiterji. Ekku, ekku. Żar. Illum mhux użati. Eh, Dak ukoll tal-pesta kienu? Dak ukoll tal-pesta. Is-Siġġiewi kien hemm ieħor, Ħaż-Żebbuġ kien hemm ieħor, nix imkien lejn San Blas, il-Naxxar kien hemm ieħor. Ġifieri. Ta' Gadaf. Eh? Ta' Gadaf. Ta' Gadaf huwa. Huwa ġifieri kellek diversi nħawi. Tal-ftajjar, ħalluqa. Ħalluqa. Kellek ħallija. Li llum sar iċ-ċimiterju tar-raħal ta' ħaż-żabbar, ħallija dak li hemm fin-nofs tal-għandu miktub ukoll l-annu 1813 fuq u dak, alright, juri, issa il-funerali, għanajdu kelma fuq il-funerali. Għandek il-knisa l-qadima ta' Bikirkara u kol. Iva, u kol, dak hija, juri, kienet emmek hemm tal-infettix fejn hemm il-ground il-ground ta' Sara Luigi l-lum. Mm-hmm. Dak kien u kol, dak kien ċimiterju tal-infetti tal-pesta ta' qabel. Libera u kol beda jintuża għalek partijiet minnu. Il-funerali. Dak iż-żmien tinsiex, il-funerali kienet tsir b'ħafna solennità, b'ħafna iżjed mill-lum. Naturalment, malli malli faqqet il-pesta bis-solennità kollha spiċċat. Mhux Qabel kunu joħdu idhom jdawruk, tħallas nipel ta' San Dominku, għak nisel ta' San Franġisk, għak nipel ta' la, dawk kollha waqgħu. Għax kif tmut jaqbduk xi tfogġa kaxxa u jeħelsu minn Għaw minn jgħid li seta kien hemm minn inġarġol kaxxadu ħaj. All right? Kif kienu jgħu jafu jekk għax ħajjew le? Kellhom lasta b'ganċ fuq wara fuq it-tarf tagħha, daqqa bil-ganċ, Jekk ma għamel l-ebda reazzjoni mela dan mejjet. Aħbar, mitfa. Vince, daw sibtom dokumentati u koll? Iwa, ġoħat minnom sibtom dokumentati, uħrajn eh, għal-għom li nis eh, reportaw nis uħrajn fuqom. Pero, sabiħ huwa illi dokumenti uffiċjali jisemmu ħafna tbatija ukoll, speċjalment l-atti notarili. Vince, ħanwaqfek ftit, ħanamlu pawsa mużikali, inkomplu flimkien wara din il-kanzunetta. Ini u ħafif Qed ikellimna fuq l-epidemija tal-pest tal-1813 u l-bidu tista' tgħid tal-1814, kif ukoll il-ħafna riċerka li għamel fuq dan is-suġġett. Propju fit-tieni parti ta' dan il-programm ħa jgħidilna ħafna x'dokumentazzjoni sab fl-arkivju notarili. Iżda, Vince, il-qagħda ekonomika wara l-pandemija jew fiż-żmien tal-pandemija? Ara, il-qada ekonomika ta' Malta qabel ma ħaqqet il-pesta kienet għaddejja minn żmien fjoresċenti, għaddejja minn żmien tajjeb. Mhux probabbli ħabba il-gwerer Napoleoniċi. Però din il-pesta mbagħad daqqa taħar ta' kbira. Għaliex? Għaliex il-kummerċ kellu jieqaf għal kollox. waqaf il-ħidma fil-port, nalqu l-ħwienet, nalqu il-businesses kollha, il-postijiet ta' kummerċ, right, jivri u waqa faqar kbir, mbagħad, spiċċa daqqa waħda kont qed taqlaħħa taqlaħħa u tikolew, taqlaħħa u tfaddan dak l-iskut forsi jirnexilek xi ħaġa u l-ewwel, dan kollu kellu jispiċċa. Ġifieri, allura waqa faqar kbir u dan faqar ġi Ġie b'xi mod aġevolat fis-sens li ġie billi b'din ingħata l-karità. Il-Gvern stess beda jagħti l-ħobż, beda jagħti skut jew tnejn jew tlieta skont il-familja li tkun biex ikunu jistgħu da. Però xorta il-belt pereżempju ma setax jibqa' jidħol l-affarijiet tal-ikel bħal ma kien jidħol qabel kien waqgħet ir-resin. U din din tbatija baqgħet tinħass mhux biss waqt il-pesta, anki wara l-pesta. Il-krop prinċipali li kienet kien jagħmlu l-bdiewa dak il-ħabta kienet il-qoton. L-agrikoltura kienet bażata ħafna fuq il-qoton. Fuq il-qoton. Il-qoton fawissu kien ġi digrit illi dan jrid jinħasad u jinħaraq. anzi jinħaraq fl-istess post. L-ewwel l-ordni kienet li ibatu l-annimali ta' komem ħalli jikluħ. U dak li ma jiklux aħar uħ. Alright? Tawhom permess li per eżempju nis bdiewa raħħala meħal omri setgħu jmorru ħażebbuċ biex jagħmlu dil-biċċa xogħol. U tfissa, xitlet l-qotet uħut l-snin sa' kem timmatura, ma mela jfisser li Tlift il-snin. Il-harvest biss ta' dik is-sena, għandek tliet snin erba' tlifta kollha, mbagħad titlef ir-ritmu. U dik baqgħet tinħass. Domna, domna vinsa lura ma' rkajna. Baqeda. Naturalment xi ftit ta' black market kien ikun hemm dejjem. Dejjem. F'sitwazzjoni bħal da, però kien hemm tbatija kbira minħabba nuqqas waqqaf ix-xogħol ħesrem u provista tal-ikel kienet kienet nieqsa. anki biex tiġi l-kummerċ bejn Malta u Sqallija, kien hemm ħafna mbagħad protokoll. Per eżempju, Sqallija kuntat biss kien hemm ma' Sirakuża. Jekk xini eh, minn Malta jrid imur Sirakuża biex iġib xi affarijiet tal-ikel, nara bdiewa l-ekwipaġġ irid jinżel jinżel hemm. Arwenin fil-baħar jinħaslu mielaħ, jieġu libsu ħwejjeġ oħra biex iġorru l-merkanzija. Jiġifieri, l-istess ħaġa kienet issir Malta mbagħad, eh? Mhm, mhm. Vince, qabel immorru l-arkivju notarili, imma insibu anka fil-knejjes dokumentazzjoni ta' din il-pandemija. F'dawk li huma ex voti, dawk it-pinġijiet u b'dak il-kumment ġili li żejr li jkun hemm miktub fuqhom. Fuq il-pesta ex voti mawx kwantitajiet kbar, eh? ġesemmejna dik ta' Santa Barbara, il-belt. Eh, Santwarju l-Mellija. Imorra l-Mensija, u hemm oħra l-Melliħa. Li tal-Melliħa turi l-isptar, kif kjun. Tal-Mensija turi familja edha toħroġ eh, il-vitmi tagħha mhux eh, il-gwardjani tas-sa ġorġu l-vitmi. u tal dawk li hemm, però pittura, per eżempju, ta' tqarbin eh, bil. Ma dik mhux dik il-pesta tal-1813. Dik ta' qabel. Ta' qabel. Right? Tal-1675. Eh, ija, ġveri, eh, dik jew hemm dibattitu fuq ħan jew kif ili. Ġveri, imma imma fl-arkivju tal-parroċċi hemm diversi xhiedja ukoll. Biżżejjed u ngħidu l-lista tal-imwiet. Reġistri, reġistri tal-imwiet. Ħal-qormi ġabarhom flimkien. Għalkemm ħallat xi nies li ma mitux bil-pesta u kol ta' Inkludijom, inkludijom mal-vitri. Eh, eh, eh, hemm waħda minnhom ta' 103, jiġri jiġri daħseb l-iktar persuna Xi ħalli sib, tal-li tqajt ma. 103. 103 tidher, dejt naqra u nerġa' naqra u nerġa' naqra, dejjem 103 taqrajta. Imma ħal ormi l-kappillan għamel paġni sħaħ, xi erba' paġni għandu u ħamsa, fej għamel il-vitmi li għamdu użet mela u xerba ħamsa għandu xie sitta tminja. Qed nitkellmu l-parroċċa ta' San Ġorġ. San Ġorġ, nażu l-kabda kien parroċċa. L-istess iż-żejtun Għal huwa ma kellux kwantitajiet kbar, ara, u jiktiblek li mietu jew jiktiblek li mietu morbo pestilenzjalis. U jgħidlek fejn huma mitfunin ukoll. Iva, jgħidlek mhux dejjem, mhux dejjem. Ara, jgħidlek li ċimiterju tal-pesta. Daqshekk. Daqshekk, jiġifieri fil-knejjes ma kienx isir. Ara l-isla, illi l-isla kien l-uniku post nistgħu ngħidu għal fl-ibliet li ma ġiex infettat mill-pest. Għax dawk għal u l-bib u sal kontroll stress bħallu, kellhom bib wieħed, mbagħad ix-xatt li kellhom. Mhm, mhm. Eh, u l-madam, il-kappillan tal-isla kien qed inizzel kull imut, beda jagħmel it-tfin fil-knej, fil-knisja dak. Imma qabel kull dak kien ikollu ċertifikat jew assigurazzjoni mit-tabib illi dik ma mhux mewta tal-pesta. Postijiet oħra le. Ara jiġifieri, imbagħad għandek pereżempju żejtun. Jirrekordi żwiġijiet, żewġ żwiġijiet jirrekordi biss, jidher ikunu xi żwiġijiet ta' emerġenza. Allura, allura permess tal-isqof, eh? Terġa'. Allura f'dawk ix-xhur, f'dawk id-disa' xhur, żwiġijiet ma kienx hawn. Kien hawn, mhux ma kienx hawn. All right, jiġifieri għax kultant iż-żwiġijiet kienu jsiru mod Anke jekk jiksru daqsxejn ir-regolamenti jew jawġu jawġu r-regolamenti, ma, ma naqsu ħafna, naqsu ħafna, anke l-mamudijiet, eh, ġifieri, anke l-mamudijiet. Ġifieri dawna kienu jsiru ma eh, ċertek prekawzjoniet prekawzjoni tiżjed ħafna iżjed mis-soltu. Vince, ħudna l-arkivju notarili fid-dokumentazzjoni li qallibt inti dawk eluf ta' foli. 25,000 kuntratt mill-inqas rajthom. Imma dak il-perjodu. Dak iż-żmien kienu jiktbu wkoll fuq l-injam. Iva, għaliex ara, waħda mill-biżat kienet, waħda mill-miti, ja mit, illi il-karta tista' titrasmetti il-pesta. Il-marda. Allura, in-nutar jekk kien jikteb fuq karta, kien se jieħu karta li hija ġdida mhux użata ħadha mill-arkivju tiegħu fuq l-iskafef tiegħu u kien jikteb hemm. Però kien jieħu prekawzjonijiet. Jiena sibt tliet tipi ta' prekawzjonijiet. Wieħed nutar trionfi għamel biċċa irħama taħt idejh. Fuq l-iskrivanija. Mill-belt kien dan? Eh, Trion fi Bormla. Bormla. U ieħor ta' Bormla, battaġej, għamel ħġiġa. Flaħt id-deħ. Ille, nutara ħafna drabi meta jkun hemm jgħidlek kollha debita distanza. Mela kien jżommu id-distanza. Kif konna fi żmien il-COVID. Kif konna fi żmien il-COVID, ta' bażikament. All right? Eh, u Każ minnhom huwa testment fuq biċċa njama. Biċċa njama ta' stapitazzaw. A5 paper, illum sowa. Imma kif ħazzez fuqa? Kif ħazzez fuqa? Stess, il-qass kien qassis dun Filippu Kalleja. Madu zada na xi tletinijiet kellu xi ħaġek. Illi dana ħass kien ġemita tommu Ġaħħas li wasal għall-aħħar, sejjaħ għall-kappillan ta' Ħaż-Żebbuġ, Dun Tumas Scicluna, u żewġ qassisin oħra bħala xhieda, u stess kiteb ix-xewqat tiegħu, l-aħħar xewqat tiegħu fuq din l-injama minn wara minn quddiem. Iffirqu firma l-kappillan bħala xhud, iffirmaw huma. Ġifieri ftit mis-sewa, b'brokaut, mbagħad baqgħet miżmuma għand il-kappillan wis probabbli, ma nafux hekk jew waqgħet xi dar, imma wis miżmuma hemm sadattan dal-qassis miet u mbagħad wara wara l-pesta f'April tal-1814, dak kien f'Settembru, 9 ta' Settembru meta kien ibqa' l-aħħar xewqat tiegħu t-testment. Fl-14 ta' April tas-sena ta' wara 1814, eh, il-werrieta ta' dal-qassis li kienu qrima u zebbuġin marru għand in-nutar Karwana tar-Rabat u saret transcription ta' din. Kienet diġa mżelġa l-lum din l-injama għada mizmuma bozza kbira naturalment fl-arkivju notarili. Naħseb l-ikbar teżor li għandhom għall-inqas f'dan il-perjodu li marbuta mal-pesta. Right? U ġi għalliqas għanna mbagħad il-transcription hija ma taqrajiex, eh? ġifieri għax imżelġa. Naħseb dak iż-żmien li saret Kienet għadha pjuttost li tista' li tista' tinqara. Testmenti li rajt. Testmenti li huma interessanti. Ara, inżommu duq bajnina. Testment kien xi ħaġa solenni u ġiblek ċerta biża' wkoll. Għaliex kienu jibżaw. dari kienu jibżaw jamlu, jgħidu, il-testment ħan għamlu għax wasal fl-axħar. Si iġewa l-qabar. U kienet pjuttost komuni di, mhux kulħadd ta' kien jaħseb hekk, imma kienet pjuttost komuni. Fatt isibu ħafna nies li mietu qabel intestato bla da. Eh, Ħanet nirrakkontalek tliet testmenti. Wieħed ta' Grazzjulla Bezzina, il-Birgu. Fil-qosor. Hmm. Eh, illi dina marida i u l-familja tagħha notar mar fit-triq minnaħa l-oħra ta' triq dejqa, pjazzetta taħt Taħt Sant'Anġlu hi qed tirrakkontalu tgħidlu xi tħalli u ma tħallix, in-nies il-ġirien ix-xieda kollha. Jisimgħu. Kulħadd qed jisma' u jitniżżilha ta' ġifieri ta' li l-ġirien qegħdin jisimgħu. U firmaw tnejn. Ħallitilhom xi ħaġa l-ġirien. Ma dir, ma semmix. Oħra, assejs tal-Birgu kol kappillan Dun Ġwan Buzutil, illi dana għamel testment segret, sigillat. Sigillat. fil-knisja waqt il-pesta ta' fawissu tal-1813 b'xi seba' timbri hemm siġilla siġilli. Dak biex xema? Biex xema mi dak, xema ħamra u sewda qegħdin ħaltin. Eh, mhux tan-nutar biss u tax-xhieda wkoll. Il-nutar min kien? Il-nutar kien Salvatore De Caro. Infetaħ snin wara, ta' wara li miet ġifiri dana, dana, ma kellu xejn xaqsam mal-pesta, imma il-biza li kienem, u l-fat assis ma mietx bil-pesta. Imma il-biża, il-biża ma kellux affarijiet kbar ta' xi ħalli eh, laqqas. In-notar tal-Mosta. Min kien? Ketkuti. Eh, Francesco Ketkuti. Illi dana għandu numru ta' kontratti li saru barra fit-triq, fil-ħbel pjazz, fil knisja Fil-bankina hemm, nisiġu jagħmlu kontratti. U bid-distanza. U bid-distanza dejjem. Orajdi, jirika dejjem. Bid-distanza dejjem. Dik kienet l-ikbar prekawzjoni fil-fatt. Xi stejjer iktar? Mela, row ta' saċerdoti, ħanejdu hekk. Saċerdoti kellhom rowl importanti. Hu l-kunventi tal-Bilku, tal-Belt. Mela fil-kunvent tal-Belt ħafna drabi kien ġara illi ħallu żewġ patrijiet barra mill-kunvent, ma jaħlux fil-kunvent biex ma jġorrux magħhom il-pesta. Il Sibta dina rekordata mal Kunvent tal-Kapuċċini l-Furjana, tal-Karmnu il-Belt u anki Santu Wistin tal-Belt. San Dominku ma sibtix irrekordjati, ma San Dominku dik il-ħabta kienu qegħdin jibnu l-knisja. Kienu f'nofs il-bini tagħha l-knisja għax kien mm. kien ġrala xi ħsarat eh, qed jibnuha. Allora kienu qegħdin jużaw knisja tal-Ġeżwiti bħala bħala bażi. Eh, illi dawna kienu joqogħdu barra jagħtu s-servizzi spiritwali lill-moribondi biex ikun jistgħu jgħinuhom. Xħot minnhom, għalqas kien hemm tliet każi minnhom li l-assessi spiċċaw vittmi huma wkoll. Ta' jiġifieri kien qegħdin jagħtu dan it-tip dat tip ta' servizz Kienu kultant għamlu testmenti huma wkoll fis-sens illi jkun hemm xi ħadd Wieħed Rossi mill-Belt kien qiegħed il-Lazzaret ta' numru ta' affarijiet ġojjel li prezzjużi li kellu lil dan il-Patri Dominikan kien għallu dawna biex meta il-bambin jiġborni għaddihom il-werrita tiegħi. U dan imbagħad niżel rekord ta' xta u x'ma tax il-werrita ta' da. Jiġifieri kienu jagħmlu dat tip ta' anki anki l-kappellan ta' żejtun, kappellan ta' l-qormi jagħmlu għad il-biċċa xogħol ukoll. Vince, dokumentazzjoni oħra morna l-arkivju eh, notarili, reġistri tal-imwiet u eh, tal-żwiġijiet, semmejna l-Arkivju Nazzjonali, il-Biblioteka per eżempju. Il-Biblioteka hemm djarju interessantissimu ta' Dun Luigi Caruana Dingli. Illi dana kiteb, mux probabli ma biex jikteb mill-bidu, Beda wara li għadda ċertu ċertu ġranet minn beda jikteb x'qed jara, x'qed jisma' iktar milli jara. Kuljum. U kuljum. Right? Eh, x'ħafna minnu sema kien jidher li kien kien jaf x'inhu jiġri ġewwa l-belt. Eh, għala kemm suppost kien kien magħluq dak kien dar tiegħu kienet strada teżorerija. bejn il-biblioteka u strada Santa Luċija. Emmek, rajt eh, dik id-binja l-lum edha f'xi ministeru jew jew parlamentary secretary tal-belt jek ministeru l-belt, zbar. Beda jikteb xiraw u xmarax, eh, u għand ħafna affarijiet interessanti. Issa, Ħafna minnhom mhux għax kun Rom huwa, jkun semagħhom, qalulu n-nies minn hemm u minn hemm u minn hawn. Però beda jikteb. Da qiegħed manuskritt miżmum fil-biblioteka. Naturalment, il-biblioteka hemm ukoll xi ftit minn dawna in-notifiki tal-gvern, għax dawna n-notifiki qegħdin l-Arkivju Santu Spirtu. Hemm xi ħaġa minnhom ukoll, sett ieħor mhux komplut, l-Università li għandha wkoll, sewwa. U mbagħad naturalment il-bibjoteka hemm min kiteb fuq il-bħal De Piro u oħrajn li kitbu fuq il-pil. Eżatt. Vince Peresso sa tagħmel bihom dawn. Naf li għamilt kemm il-darba lectures eh, fuq dan is-suġġett, eh, publikajt ukoll xi papers kif ukoll Ovvjament dak li ssib inti tixħethom fuq il-paġna tal-Facebook li ħloqtha inti. Dik hija mistoqsija tad-deheb. X'ħa tagħmel bihom l-affarijiet? Mhux ħa narmihom żgur. Ovvjament Alla ħares. All right. U kif qed diġà xi ftit minnhom qed naqsamhom ma' segwaċi tiegħi fil-Facebook. Użajt ħafna minnhom biex ktib diversi artikli, mhux biss fil-ġurnali tal- eh, fil-gazzetti għaw għaw anki fil-kotba li joħorġu tal-festi, għal-sebbuċ, eh, il-belt għandu joħor pjenat għal-belt u koll issa għal San Dominku jek għalla jrid. Eh, u imma u koll eh, fi programmi bħal dawn. Issa nishtiq li xi darba Nippubblika ktieb. Tajjeb li nsemmu. Imma eh, biċċa xogħol dik qed eh, pubblika ktieb. Tajjeb li nsemmu eh, Vince li dawn il-programmi qed jinġabru wkoll post għal prosperità u għal riċerka fil-librerija tal-Junior College l-Università ta' Malta. Jiena wkoll għandi programmat artiklu fuq il-pesta fil- fil-ktieb tal-Malta Historical Society li jien qed membru fiha nżied il-kaxxir tagħha sewwa u ġieli għamilt anki xi web webinars fuq dan is-suġġett. Xi mod immexxu. Nawguralek Vince għal din il-pubblikazzjoni fuq il-pesta u id-dokumentazzjoni jien idwek il-ħafna ħin li għamilt l-arkivju notarili tqelleb dawn ir-reġistri. Nerġa' nistiednek għal programm ieħor din id-darba fuq il-dokumentazzjoni li qed issib fuq is-sette Ġunju. Interessanti dawk. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal-awguri tiegħek u grazzi ħafna tal-istedina. Grazzi mill-ġdid. Wasalna li tmim eh, dan il-programm ieħor eh, mill-arkivji. Llum eh, reġa' kelli l-sur Vincent Perez li tkellem dwar ir-riċerka li għamel minn diversi sorsi arkivistiċi dwar l-epidemija tal-pesta li qatlet mijiet ta' persuni. Din l-intervista ma' Vince Peresso wieħed jista' jerġa' jismagħha permezz tal-poddata li wieħed isib fuq netondemand.mt. Imma fadal li xejn aktar għallum nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor mill-arkivji ġimgħa oħra fl-istess ħin.